gira emankizun eh, berezi bat proposatzeko mendialdea gune juntan Euskal Hedabideak, Euskal Iratiak kanaldude herria berria kaseta punto eus elgarrekin gira emankizun eh, berezi hunen eskertu behar dugu urdinarbeko erriko etxea emanaldi hau urdinarbeko salen egiten baitugu ahantziga bere eskertu ere kanaldudeko eta Euskal Hedabideetako laguntzaile guziak, kameran gibelean direnak, regian eta beste eskertu ere emankizun eh, juntan itzultzaile lanetan ibiliko direnak Antion Nordoki, Arcea López eta Xan Duriti, Xan Antion Duriti. Emankizun eh, hunen bidez, biztandena kantonamenduko bosak, kantonamenduko eta departamenduko eskumenak eh, aipatuko ditugula, eh, hemen ditugun sei gomitekin, laster haueri emanen dugu hitza. Emanaldi aldi hunen animatzeko, jojo bidartekin naiz, eta biek beraz kudeatuko dugu emanaldi hau, erran behar dugu hitza neurtua izanen dela, hemen teknika berrieri esker ere, hemen badugu pantaila bat, eta bakoitzaren hitza ongin neurtua izanen da, horreka bat izan dadin hauta eh, gai guzien artean. E, zer erran eh, gehiago, Jojo? Menturaz, hibi hitz kantonamenduaz? Bai, hori bera, eh? hori aipatzen aldugu kantonamendua edo orokorki beraz departamenduan aldaketak badirela, eh? badakizue. Odean, hauteskunde hauetan lehen aldikotz kantonamendu guzietan izanen dira bozak, eta kantonamenduak berak aldatzen dira. Beraz, pasatzen gira, berrogoita amabi kantonamenduetatik, oita zazpi kantonamenduetarat, eta amabi badira hemen eskualerian, eta hau hartu aziste, eta hemen go kantonamendua lekuko, beraz, ere muz, eh, eh, biziki aldatzen direla, eta eh, konduan hartu behar da ere, kompetentziak ere aldatzen direla. Orduan, kompetentziak aldatzen dira, eta ez dakigu oraino, xuxen, zoin izain diren kompetentzia horiek. Hala ere, dakiguna da, sozial arloko gaiak beti atxikitzen dituela, badala ere eh, bideak ordeon ea e, oraino gauza zonbait finkatzeko balima dira ala ere bide batzu izain dira hemen departamentuaren kondu Ekonomia pixka bat egoiten da, baina eh, zinez uh, gauza guti egia erran, zeren eta gehien bat eh, eskualdera buruz joiten baita, kompetentzia hori, eta ere, bon, uh, badira, beste pundu batzu, kolegioak adibidez, naiz eta ezten erabakia onuko astetan jakinen dugu, baina uh, ikusiko hori, departamentoaren gain egoiten denez. Gauzak oraino argitzekotan, bainan mintzatuko gira, ala ere, finkatuak diren gauzetaz, eta ere eh, gauzak aldatzen balima dira ere, zer dioten ere gure hautagaiek eh, aldatzen ari den ere muortaz, ere galdezkatuko ditugu. Departamentoko bozak beraz eh, Euskal edabideetan eh, zuzenean egirela, bai eh, Euskal irratietan kanalduden berriaren webgunean eta errandezagun ere Euskal edabideen kontutik bozak hamabost traularen bidez ere jarraikitzen aldela eman aldi hau, hara, puntan-puntan egira. Biba zupan txika. Aipatu duzu beraz eh, kantonamendu berri hau, justo zuek ere argi jakin dezazuen, una orain prestatu dugun argazki txiki bat. Kiberotarrak eta basen afartarrak kurutzatuko dira Euskal Mendia deitu kantonamendu berrian baigori, garazi, maule eta atarratze kantonamendu xaharrak beren osotasunean hartuak dira eta haueri gehitzen da biarnoko lixo Horotarat, idutan oita seieri, Hoita bost mila eta bosteun bat biztanle inguru, eta ko azken datuen arabera. Oroar, biztanle purua mantentzen da azken urte hauetan, apaltze tipi batekin bereziki maule aldean, eta demora berian, hemen atzitipi bat ere neurtzen da garazi eta bai hori Jendea xartzen ere da, biztan leguaren laurdenak irutan oita bost urtez goiti du. Langabezi aldiz aski ahul gelditzen da, azken datuen arabera, ama bost eta irutan oita lau urte arteko populazio aktiboaren eunain seiak ez du lanik. Lan sektoreak ikertzerakoan, langileriaren eunain dako berogoita amabiak, zerbitzuetan lan egiten du. Zerbitzuen barne sartzen dirilarik, administrazioa, komerzioak, garraioa, osagarria eta erakaskuntza, besteak beste. Langileriaren eunainako emezortzi laborantzan ari da. Bereziki, atarratze, baigorri eta garazi aldian. Langileriaren euneko amaseia industrian ari da, eta hori bereziki maulen. Hor, mirako bat langile bada industrian lan egiten duena. Hara, pentsatzen dut orain eh, pixka bat argiago dela zuen eh, baitan, kantonamendu berri hau nola osatzen den, eta hitza emanen dugu bere ala hautagai edi, sei hautagai ditugu main eh, hauen inguruan, eta hasten gira zurekin Pepela Mirand, minuta batez, galdeginen dauzugu aurkestea, aurkestua mentura zure taldea, eta zerk motivatu zaituzten departamentuko bo boz hauen zat, zuen buruaren aurkestera. Bai, eta, bon, e, enen ekipa uh, uste dut, uh, ekipa osua den uh, kantonamentu berri hortan, Eh, Baiguriko aldetik, eh, anik trundai, eben beita eta bon, mailan uh, eh, untsa eusatia. jean marie Maiaru garaziko Kantoramentian, um, komerzio mailan eta egun uh, abatuaren uh, regizora da eta bon, uh, animazione komerzialetan eusatia. Uh, eta ataratzen uh, Lorenz Mourad Domek, uh, eta bortian ibiltzen dena behar diekilan. Eta nik uste dut, hoi, eh, gaiza izigaria den, eh, ekipa osuan egitia, eta ekilibruan egitia uh, eh, maila gusietan. Maila hoik, ebenko, uh, azkarren adie, laborantzan aldetik, flakezia handi buruz gira, eta behar dugu, Parkatu, deja minuta bat eganik. Bon, manu, manua eta hola fini balin bada Oto, otoi, eh, istan pat prezentatzeko. Eta, bon, eh, ni hauk, badut, esperantza amini bat, eh, eta nia egindut herriek ilan, eta herritar osuan iz, nahi dugu erran, ez paginen nadoz kantonamentu horrek ilan, uste begin eta hobi zatekila kanon, kantonamentu bat egin e- egitia Siberuan eta Grazi Baigorin eta lau autetxin begiatzia izan da nun aldetik, zuin aldetik, mena, eh, lau izan nintzen eta ustez, ustez, hoi azkarago izan nintzen uh, eh, oen bai. buruz. Pepela, orta zaiko gira gero, eh? Bai, mena, ba, iten du eh? Minuta batez ez presentatzea, galditen nozutegu, <clears throat> astapenetik, ahalaz, demora hori atxikitzea, bestenaz ez ditugu gaiguziak eh, barnatzen alko. Leoni? Bortin Leonia Gerga Moskiliko hau zapez, eh, hiutan hoita hi urte dutut, he, sozial eta mm, osagarri saileko lehen dakai buniz, Ipar Euskalegiko biltzahain uh, eh, bulegoan iz, ofizioz eta geho eh, egindut uh, formakuntza bat osagarri saileen kudeatzeko zante publik deitzen den sailean, uh, landesetan sei ez lan egin dut, uh, jana hidut oso departamentiai uh, juiten zaion saio zabala dela, eta ondotik Siberoko sindikatak, herrien sindikatak deliberatu zian, heben osagarri eta sozial txerbitsi bat zabaltzia, adindun erbuz eta izigarriko xantzaik hendut, mila bedeatzu egin eta lotan hoi eta hiuaz geoz, kudeatu behitut zerbitsu hoi. Huna. Pierre Etchikopar. Donc euh, le Front de gauche présente les candidatures de Marie-Françoise Sagardoy-Buru, euh, secrétaire de mairie en retraite d'Alos, Annie Casaban, euh, conseillère municipale à Lichos, postière de son État, Michel Darmendray d'Ascarat, qui travaille à l'EDF, et moi-même, Pierre Etchekopar, éleveur au vin bio. Voilà, donc nous nous présentons pour un département qui garde ses compétences qui mettent l'humain et son environnement au centre de ses préoccupations, ce qui est bien évidemment incompatible avec l'ultralibéralisme de l'UMP Carrasco, avec le social-libéralisme du PS Sardon-Gomez sur Uti, du libéralisme social de M. Mirande, euh, du national-libéralisme des Hacheva et du PNV, et du libéralisme fascisant du Front National, je crois que je n'ai oublié personne. Donc pour un département au service de ses habitants. Itxaro Betar Odion gauan, Itxaro Betar niz, eta nirekin batera eh, Jean-Michel Iribarren eta ordezko bezala Maria Lornag eta Pampi Etxegarrai ordezkatzen ditugu, ea jota edo alderdi jeltzaren zerrendan. Ogoita amala urte ditut, Eh, eta hemen lan eta bizitzea hartu dut helburu. Oian, uh, eh, eh, helburuak edo baloreak, hobekio behan da, dira lehenbizi abertzaletasuna, beti ere beste eri irekia eta errespetuz egonez, Euskal identitatea, identidadea, eh, Euskal abertzaletasunarekin doana, gardentasuna eta horbiltasuna. Euskalderdi eltzaren lehentasunak departementuan, departementu mailan nahi dute jan berriz, definituko ditugunak beste beste dira sozialak noa eta euskara eta euskara buruz hogeita hamaika garren mende untan gira eta iduritzen zait eh, ez dela normala egiko etxek eh, ez eh, lagundu alizatea euskal eskolak eta horretarako gugaleten duguna da euskal egiko identitate bat, instituzio bat, lujalde kolektibo du batekin. Olivier Carrasco. Bonsoir à toutes et à tous. Donc euh, notre équipe, euh, Claire Bordagaray, 34 ans, aide-soignante, conseillère municipale à Urcise. Euh, moi-même, 39 ans, artisan, élu à Moléon en 2008 dans la liste de Michel Etchebest et réélu en 2014 dans la même équipe, conseiller communautaire de soule délégué syndicat de Soule et délégué syndicat d'assainissement. Voilà pour les titulaires. Les suppléants, Marie-Louise Urruti-Uturi, 43 ans, technicienne de laboratoire dabens de haut <clears throat> et Jean-François Irigaray, 29 ans, agriculteur installé à Banca. Voilà pour les suppléants. Donc les raisons de notre candidature. Euh, nous avons décidé de nous présenter pour euh, représenter les valeurs du centre droit et de la droite, car M. Mirande n'a pas souhaité un membre de l'UMP, euh, Claire Bordagaray, pour constituer son binôme. Donc à partir de là, euh, étant UMP, mais nous avons le droit aussi de ne pas être d'accord avec les instances euh, d'un parti politique. Donc nous avons décidé avec l'air d'être candidat à cette élection-là. Jacqueline sardon huruti Alors bonsoir à tous. Je suis Jacqueline sardin huruti Alors moi je ne suis pas une élue, si ce n'est être la remplaçante de François Maïtia depuis trois ans. Je suis accompagnée par euh, Ruben Gomez, qui est maire de La Guinge. Comme euh, remplaçant, Bernadette Mousques, qui est adjoint au maire de Baïgouri, et Christophe euh, Arostegui, qui est ouvrier à Lac. Donc voilà un panel euh, du monde municipale, mais aussi du monde associatif, puisque moi je suis issue surtout du monde associatif. Je suis présidente de l'Office de tourisme de Garassi-Baïgori et nous travaillons en étroite collaboration avec Moléon et, et ce qui fait que c'est un tissu économique que je connais. Et pourquoi je me présente à ces élections déjà, puisqu'il y a trois ans, on m'a fait confiance en m'élisant auprès de François Maïtien et que je défends la gauche départementale parce que le socialisme, c'est tout d'abord, euh, ben, comme le mot le dit, le social, et dans les compétences de, du Conseil départemental, j'y trouve mes valeurs et les valeurs de la gauche. Milesker, ordeon, lehen uh, gaian sartuko gira horai, hori baino lehen txot espikatzen dut laburski nola iraganen den, Ordeon, uh, ez dugu galdera berbera pausatuko seieri, baina bi multxotan hariko gira. eh, irukoteak moldatuko ditugu, eta bako txari, irukote hortan, eh, minuta batez erantzutia berriz ere galde inen dugu, eta gero ondutik debate, tipi bat izanen da, bi minutaz, iru horien artian. Odean lehen, irukotea izanen da, Olivier Carrasco, Itxaro eta Jacqueline Zardon. Orduan eh, lehen gaia antonamenduan beraz eh, aldaketak badirela, erreforma dela eta Eta eh, momentu batean aipatu zen eh, beraz eh, departamentuak desagertuko zirela, baina ez da ala, departamentuak hor dira, e, gutienez uh, 2008 arte hor ditugu, baina uh, ber antolatuz. Horten, zer diozue antolaketa hortaz, zer diozue kantonan mendu berri hortaz, zuek, uh, beraz, zuen iritzia eta orokorkiago, edo seikiago ere, mendi guneko kantoramendu behi hortaz ere, zer dio zuen? Odeon, eh, zurekin hasten gira itxaro? Bai. Odeon berriz ere, sendidu gutxiko atxemaiten dugu, eh, mosketa antolakuntza behi hori. Diakinik eh, iritzia ez dutela galdegin uh, bertako jende hori lehenbiziko kauza da. Uh, ikusten da argi garbi Parisetik uh, artia direla erabakiak eta mosketa hori logikarik gabe egina dela. Uh, Euskal mendia, mendia egiten duten basena fajoa erditik moztua da, baina baita ere Siberuakin uh, lotua da, eta hori pozgahia ikusten dugu, Siberua basena fajoko zati batekin lotzea, eta ez beharneko aldearekin lotzea. Eta espero dugu gainera, elkartze hori eh, egunerokotasunean ikusiko dela, eh, Siberua eta basena fajoa. Ara, bihitzen gaiteko. Olivier Carrasco. Donc euh, ben, au départ, euh, ce découpage est politique. Il faut toutefois reconnaître que dans ce découpage politique, celui de la montagne basque a un sens, euh, dans la mesure où les problématiques sont proches avec le pastoralisme, avec l'agriculture notamment. Donc pour nous, le conseiller départemental doit rester un élu de proximité. mais le plus important, au-delà du découpage, c'est la question de l'avenir des conseils départementaux donc euh, on se présente à une élection sans même savoir à l'avance quelles seront les compétences futures du département. Il est certain que le social reste au département, mais l'économie partira apparemment à la région en 2016. Ah, Et le transport euh, scolaire est annoncé comme future compétence à la grande région, dont euh, on ne nous a pas non plus consulté comme pour ce découpage du territoire pour les grandes régions, qui serait une grande région aquitaine, Poitou-Charentes, Limousin. Jacqueline Sardon-Hurti. Alors, ben, moi, je suis favorable à ce canton. Pour moi, c'était une demande récurrente depuis, euh, depuis très longtemps. Ce n'est pas depuis qu'il y a ce nouveau gouvernement, puisqu'on en parle déjà du temps du gouvernement de Balladur. Donc je pense quand même qu'il ne faut pas tout mettre non plus sur le dos des derniers arrivés. Euh, la Cour des comptes souhaitait déjà depuis, depuis, depuis longtemps qu'il y ait des réalités euh, démographiques. Mais la démographie, euh, on l'a en se retrouvant au niveau de la montagne basque, et Garassi, Baigori, euh, sous les et haute nous avons exactement les mêmes problématiques de montagne, d'une agriculture euh, en pente, deux commissions syndicales qui déjà travaillent euh, ensemble, un attrait touristique qui n'est pas négligeable avec un, plateau d'Irati qui est tout naturellement qui lie, euh, Garassier et la Soule. Je pense que pour la démographie, c'est tout à fait euh, convenable. Et jusque-là, nous avions des cantons qui avaient 30 000 habitants. Nous avions des cantons de moins de 10 000 habitants, voire moins 5 000 habitants. Donc on se retrouve à 25 000 habitants comme la moyenne, euh, la moyenne de tous les cantons. Cela me paraît tout à fait normal. Et un autre point que personne n'a soulevé, moi qui me tient à cœur aussi et que je salue la gauche de l'avoir mis, c'est la parité homme-femme. Pour une fois, messieurs, eh vous allez vous chercher un peu. Euh, moi, je trouve quand même que la femme, elle a, sa place dans la société et je pense très bien qu'on ait notre mot à dire, surtout dans un milieu un peu macho. Ozen, debatea pixka bat izaiteko zuen iruen artian, iduriz adostasuna beraz mendialdeko gune guri eh, beraz aski begionez ikusten duzu edenak. Baina ez dute dea preseski e, eh, or, arazo bat, eremu handia izanez eta urguntze bat, autetxen urguntze bat e, eh, jendartetik. Hor, kantonamendu urgunduz, irutan oita sei erri izanez, hori Olivier Carrasco eta bestek, zer dio zuher Je voudrais tout d'abord revenir sur euh, un des points positifs, sur la parité. Ah. Parce que, ben oui, c'est un point positif, c'est euh, la parité, qui va permettre d'avoir, euh, pour une fois, des élus et des élus... De poids. Oui, de poids. <laughs> non, non, mais bon, <laughs> je vous ai laissé le dire en premier. <laughs> voilà. Non, ce territoire, ben, il est comme il est. Maintenant, nous sommes candidats. 66 euh, communes, euh, ben, à partir du moment où on est candidat sur un territoire, ben, on assume. Donc nous, c'est notre, euh, vision, c'était, pour montrer notre dynamisme avec notre équipe, c'était dans toutes les communes, à la rencontre de tous les élus. Euh, et aussi pour se faire connaître, euh, pour que les gens et les élus de chaque village sachent euh, qui nous sommes et ce qu'on peut leur dire et surtout être à l'écoute des élus. Et ce que l'on veut, c'est être un support de chaque élu et des gens que l'on côtoie et que l'on rencontre dans tous les villages. Mais pour moi, pour nous, euh, ce territoire est très beau. Il porte un très joli nom, Montagne Basque. Euh, nous qui sommes basques, euh, quand je vois que sur Oloron, ça s'appelle Oloron 1 ou Oloron 2, bon, c'est pas très joli d'être, <laughs> de porter un nom comme ça sur un territoire qui est long donc Montagne Basque, c'est très bien. Et ce territoire est magnifique. Et nous voulons tout faire pour que ce territoire soit encore plus beau dans les jours, dans les mois et dans les années à venir. basenafarroa farro erditik moztea penagarria dela, hori alde batetik, gero jandutan bezala biziki baikorki ikusten dugu basenafarroa eta Siberua basenafarroko zati batekin lotzea. Um, ehm, alatago zizere, nik ejanen nukena da, ehm, gure partiduan funtzionatzen dugula biltzak moduan, eta gure biltzak dela Baxena farroa Siberua, hori eh, guretzako ez da zaitasun bat, eh, zure erantzunari... Uh, errapustea maiteko, dazkigulako biziki ongi zer diren eh, arazoak bai siberuan eta bai basen afajokoak mm, elkarrekin girelako eta eta ez girelako egon hauteskunde hori begira elkarrekin lanen hartzeko. Ara. Mil esker hirueri, gutxi gora berea denak eh, hitza hartu duzue denbora berean, eh, neortzen dugu, hoitarazten dugu, eh, hitza bakoitzari emanen dugula eta pepres denek berdin zu mintzatu behar duzuela, beste hiru kotearekin aliko gira oraikoan, Pierre Txekopar, Leonia Gergerai eta Pepela Mirand, uh, horretarat, beraz, uh, eh, astapen honetan uh, errandu jozok zein diren eskumenak, badakigu ekonomia segurreni gehiena joanen dela uh, eskualderat, baina aipatu diren eskumen horietaz eta zer dio zuen, ados zidezte, zidezte ados, nola ikusten duzue behar ontolak eta hunen bidez eskumen horieri buruz. Beraz, Pierre Txiko barrekin hasten gira. depuis le début, nous nous sommes euh, opposés à cette loi de la loi NOTRe, ça s'appelle la nouvelle organisation territoriale de la République. C'est pour ça que le slogan du PS, c'est le NOTRe 64, je suppose. Donc euh, nous nous opposons depuis le début. C'est une réforme qui vise à éloigner les, citoyens euh, des, élus. Donc automatiquement, ceux-ci n'auront plus de compte à rendre des prises de décision toujours plus éloignées, donc sous couvert d'économies qui seraient réalisées. En économie, il n'y en aura pas. Euh, et effectivement, euh, nous combattrons également euh, cette loi au niveau, du département. Pour nous, le département, c'est quand même un héritage important. C'est la Révolution française, nous y sommes attachés. C'était euh, la commune, le canton, le département. tout ça est en train de voler en éclat. Ça, à terme, ce sera des super régions qui seront mises en concurrence, des territoires qui seront mis en concurrence également à un niveau inférieur. Et ça, nous pensons que ce n'est pas du tout souhaitable. Voilà. Eta doidoi eskumeneri buruz, aldaketa hauek ekartzen dituzte ere eskumen gutxiago izanen dela departamentu mailan, eskumeneri buruz, zer diozu? No, Edo kompetentziak, eskumenak edo kompetentziak? Uh, il faut absolument se battre euh, corps et âme pour conserver la compte générale. Euh, c'est ce qui permet au département d'agir, euh, aux collectivités d'agir dans tous les domaines euh, souhaités. Et ça, évidemment, c'est l'objectif à abattre euh, pour les libéraux de tout craint parce que dès qu'on aura abattu euh, ce pan-là de notre démocratie, le secteur privé va s'engouffrer pour combler les vides qui ne seront plus remplis par les services publics. Et ça, ça fait partie du paquet que nous impose Bruxelles. Voilà. Léonie Hortian, egia da egoera oso bitxia dela, uh, herriak eta berezik ipar uskal herriak bazian sede bat, deitzen zen eh, ipar herriko herri alkargoa, eta uh, ohitazten ahaldugu, ehun eta bost... Uh, haite txiek, hauza hau. Beraz, eskalegia herria baientako, oso argi da, Uaiko eh, lurralde E erreforma hunek departamentiakin aldatziaikin uh, eh, Galtatu ez dugun egitura egituratze behezi bat, benaguk hartzen dugu hoi pausu bat bezala, nahi dugu eskalerian lan bizi eta erabaki lantu eta basena farroa ilotuik izan ez gehazibai gorri bereziki uh, eh, siberuaikin, hor gue taldiak, eskalegia bai taldiak galtegiten du ahalbezain fite ukendetzagun uh, eh, eskumen sumait zerren eta departamentiak galduko dutianak ziuntaz bordelea junen Eta hoi etsaikue egoki nahi dugu Julianeko politika bat eta eh, ez hurunetik eh, joanen den, jamanen den politika bat, erraiten ahaldu Akitania, Poitou Charant eta Limousen algarretatuk diatekilaik bost miliu Zortzie uh, humila e behogei jenten hartin jatekila. Hogei bos mila gienak kantonamentu hoietan zer egiten dugu eta ipar zer egiten du hartian. Ordin eskumen behar dugu bildu ahal bezain fite, herri alkargoetan behesiki hoik indartuko behitia. Pepe Lamiranda aldaketa hau eta zer diozu? Zer diozu? Denek eh, ene ikus modi ezagutzen eh, duzie, eh, nik erain dut uh, lehen lehenik uh, entzala ados hoiek ilan, eta lehen, lehenik Euskal Herri bernien flakatzen baita. Bortuko aldia eta fragilien gunik flakatzen baitiak. Eta Berzian ekonomia aldetik gaiza handik egin, beroita hamabietaik, berzen erditik muztu. Hoita zazpieta heltu beroita hamalau haute txenek eiteko. keiteko, Ekonomiak nun jateke. Mena ikusten dugu, jaleike, barnek aldian, bortuk aldian, fragil edo prau edien gunetan, muztuik izan dela denak. Herriko aldeetan, han emendatu tutie. Dobratu, biherreko aldien, bi egin dute, eh, eh, e, e, bos mila jente gehiago ezartez, ez di, ez di habo biherre ezagut, ezagutzen, mena, han bos kilometri egin eta, lau autetxe bat bat zelekin. Nun da, ekilibria, nun da, nun da, ekite de tretman hoio goen eta lehen ikus Populazio Populazionien abea eraiten dugu, eh, eraiten dugu subvenzionen abea, herri erbus dena juen da. Nurek etxekiko du, labontxa nurek etxekiko du. Eh, herritik zinten jen eh, autetxik, ez guk. Guk. Ordin, ni adornik, adorniz oso, Eranik izan dien gauzekidan, mena, solamente, ez badugu, gihauke karten, arabostia nureke kaiko dugu antako. Ordin, hartako nizni ni kontre dien e, guen heriko barnia, bortuko aldia, jaleike, jaleike indar gaitza yuken dugu, bai gori garazi, eta suberuan altin, bortuko aldian, usantza azkar dugu alkareken aitzeko, lanin eta hori buz uste dut zerbait ekaiko dugun. Antzino segituko dugu, pasatzen gira beste gairat eta horretarazten dut hala pixka bat jandarma egiteko kasumazu pepela, demora pasatzen duzu sobera esko orduan eta moztuko zitugu beste, beste aldian sozial arloa, sozial arloa da eh, sail nagusi bat, eh, ekoiten dena dena den departamentuan eta uh, behar da, hor eh, sail hortan gauzainit sartzen dela. Hor uh, putxetaren parte handi bat, hortan da, eta bon, lehen lehenik ikus ezagun xarri buruz. buruz e, zer egiten den. E, zer den arazua ere, ikusten dugu gizarte aldatzen ari dela, eta hemen, eh, be, mendialdian, preseski, bada, bakartasuna gerota gehiago senditzen da, eta hainitzek sofrikarioa ere senditzen dute alde hortatik. Xarren zat, etxeak, xarretxeak, berdira atxiki eta garatu, obeda zentuetan Sartia eh, et etxean median. E, zer da, zuen ikus moldea, orduan hor galdeinen dugu Pepe Lamiranda, Pierre eta Jacqueline, Sardon, beraz, suer eh, zuer irueri, zuen uh, ikus moldean umeitia. Pierre Txekopa, zurekin hasten gira. Donc sur euh, le, la, la, pardon, sur la vieillesse. Je cherchais pas le, je cherchais le terme. Euh, voilà, nous nous souhaiterions effectivement que vieillir ne soit pas synonyme d'angoisse, ni pour les personnes concernées, ni pour les familles. Euh, c'est souvent des situations auxquelles euh, on n'est pas préparé, que les familles doivent aborder parfois dans l'urgence, pas la vieillesse, mais ses conséquences. Et euh, il me semble que dans le département, euh, nous devrions pouvoir faire euh, face à tous les cas de figure, que ce soit le maintien à domicile, que ce soit maison de retraite, que ce soit de l'accueil de jour. Et je pense que pour le moment, on est loin du compte. Donc, je ne vais pas jeter la pierre à aux, élus PS qui sont là depuis trois ans. Euh, par contre, Jean-Pierre Miranda a l'air de se faire une virginité euh, au bout de ah. quelques mois, rapidement. quelques mois d'opposition. Enfin, je vais rappeler quand même aux auditeurs qui nous écoutent, comme on dit dans une autre radio, il a été aux manettes pendant 18 ans. Donc le département qu'on connaît actuellement, euh, on le doit en grande partie euh, à Jean-Pierre et à ses collègues. Quoi. Pépéla voilà. et Lansouna. Oh, à rapport euh, à Jabat. plazerdut plaisir ikasti bilecin no aldetik elkitzen izala, baina, bon, uh, nahi biga izan lehen, mm, ikus mudia, mauleko ospitalia. mauleko ospitalia. Badu zazpi urte, badu gura, humanizazioan honen gainen projeto bat. guai elkitzen da. Badu zazpi urte, estaduk ez dila, be agremanti maiten, ez peitu ahalik, eta, eta azken urte hoietan, guak Ordin, eh, kontseri horokorin, aspaldin, preste ginen, eta kontra du teritar, teritorio hietan, uh, eh, bon, gibelo bagi, e, izan bagia, eh, ara hartu dugu eta izan di ara sartuik. Ordin, biga iza, sozial mailan, guen ikus moldia da, ez pa da, sozik, diroi, denentako, behar da puntu batez, desizione bat hartu. Eta desizione hoi dateke, etxen, guano osantza bat ugu Euskal Herin, familia askar da. Eta zaharen guian, dependantzen guian, askarago. Herrietan ez da besteik, mena, behar dugu jakin izan, nula behar den, lagunguan ekarten duten dependantze hoier, nula behar den jaraiki eta lagungu askar batekai, pausa Alors bon, notre euh, population vieillit, et tant mieux, quelque part. Je pense quand même que la gauche actuelle a fait du travail dans ce sens-là, contrairement à ce qu'on a trouvé quand on est arrivé, ou quand ils sont arrivés. Et euh, on travaille aussi beaucoup sur le, justement le maintien à la maison. Le maintien grâce à la professionnalisation. Oui, M. Miranda, mais vous n'oubliez pas quand même qu'en 2014, vous avez voté contre. Hein. on attend. Euh, Donc le maintien à domicile, c'est quand même quelque chose qui est important. Et il faut aussi amener la professionnalisation à toutes les personnes qui les accompagnent. Donc je pense qu'il y a un effort qui a été fait là et qui doit continuer. Oui, mais donnez-moi des chiffres qui prouvent le contraire. vous voulez donc... Hein oui, ça ne me dérange pas. Mais enfin, il y a quand même euh, la vieillesse, donc euh, l'APA qui a été euh, en augmentation, beaucoup plus de bénéficiaires. Donc dans le budget, c'est sûr qu'il vaudrait mieux ne pas l'avoir, mais il vaut mieux quand même voir les gens vieillir et, les voir bien vieillir encore près des jeunes, près de chez eux. Mais pour ça encore, faut-il encourager les jeunes à rester pour pouvoir garder les vieux à la maison. Zalizine, si vous permette. Eta prezeski lotura egin dugu, sozial arloaren beste aspektuarekin gazteak buruz. Gazteak, eh, ordean beste hirukoteekin aliko gira, Itxaro Betar, Olivier Carrasco eta Leoni Agergarraiekin. Nola egin gazteak atxikitzeko barnekaldean, Euskalia Boska ere muhuntan. Nola egin zerbitzu publikoak ere atxikitzeko eh, eskualde juntan, zer nolako politika departamentu mailan. Olivier, zurekin hasten gira. <clears throat> Je voudrais quand même tout d'abord revenir sur euh, deux petites minutes sur la compétence euh, du social. Donc on peut dire que la compétence première, c'est le social. Pas, une minute, hein. non. 20 secondes, secondes, Deux secondes, allez. Mais quand j'entends euh, M. Mirande dire qu'un projet dure sept ans, hôpital de Montléon, bon, j'espère qu'à l'avenir, des projets d'hôpitaux ne vont pas durer 7 ans. voilà. Beraz, berriz gira, gazteak nola txiki, Zernolako politika, Departamentu Mailan, Arlo Hortan. tout d'abord, euh, au niveau département, c'est de garder les jeunes euh, sur notre territoire. Pour garder les jeunes sur notre territoire, il euh, n'y a qu'une solution, c'est le travail. donc ben, il faut développer l'économie. Ah, ben, ah, excusez-moi, on est sur l'aspect social. Hein. Alors c'est plutôt sur les... Alors ça donc les, crèches et la politique sociale par les, ah, rapport aux ben, jeunes. Les, crèches, mais tout d'abord, si nous, nous sommes élus, nous allons défendre le projet de crèche que Gamart et Lacar n'arrivent pas à avoir nous c'est très important. Ça fait partie, euh, ben, quand on parle des, euh, de la proximité, ben voilà, euh, là c'est la proximité. Donc si demain nous sommes élus, nous allons défendre ce projet. Itxaro? Oden, sozial arloan gazteri buruz, gu dut, uste dugu hiru arlotan eh, landu behar dela. Eh, bat enplegua, bi etxe bizitza eta bestea garraioak. Ara, e, zergatik hori zeren gazteak, um, ez dakit, adibidez, eh, langabezian den gazte bat, Eh, lagunduko da eta ez bakarrik uh, enplegua ez baina etxe bizitza ere bai, etxe bizitza duen bat eta presionean ukaiteko edo laukatzeko eta baita ere garaioen uh, eh, sisteman uh, presio merkeak ditzan Eta ni pixka tarritzen izan eta sozial maila iduritu bakarrik zaharren uh, arloba dela eta niretako gazteak dira mm, zaharra zain bat edo behar da gehiago zenta eh, zeinen dugu e, bakarrik zaharrekin zehara eh, Hortako haipatzen ginuen ginoen aur zeindekiak dira baina sozial maila hori guretzako lotua da biziki estuki empleguari Naiz eta departamentoak ez duen uh, eskumen anitz, eta guk eh, hortako uh, dugu hainbeste lujalde kolektibidadea edo egielkargo bat defenditzen, horien uh, uh, zerekin, enplegua delako guretzako lehenbiziko gauza. Uh, Leonia Gerri hor dian gaztiak dia prefosta euskal herriko geua. uh, usua ipatzen da zaharren pesiak izartian, bena zaharroik gazte izan dia denboan, eta gue eguneko bizia euh, kudeatu di eta permetitu di egun euskal herrian bizigitian. Beraz guk ber uh, uh, baldintzak behartetzku behardutugu eskentu uh, euskal herriko gazter zen eta haieke oi justatzen Eh, nahi diela eh, herriuntan eh, lan bizi eta eabaki ebai. Ordian gazten begiatzeko prefosta mendiko laboan da heben lehen lehen lehenetaik segurtatu behar zaiena, beraz politika ez badakit ez zera departamentian defendatzen, bena politika horro jane behar dugigu ebotza entzunazi eh, formakuntzai zorzaion xalian Baduk Euskal Herrialde Barne Informakuntza Zentro Hanitz, horitazten dut Euskal Gaztek galtatzen ziela Unibertsitate bat baiunan ahal Osoko Unibertsitate bat, Gaztek e, esku hartzen di inizio, Eta berrietan klez, klef eta bar, hoie egitekoa da. Euh, aipatzen dugu, aipatzen gunean goe plaketan ikusiko duzie, erreza gaztentako hamazortzi hoita bost urte arte dien gaztek deus ezpeitzien, untsa berriako euh, behatu bat utzie, bardako deputati, uh, deputatiek barda hoi aipatu die. Erran ahibeta, gaztek ez diela ihets usi behar, eskolatik eta landan artid ez diela ikanjako katzen gizartiak zor deie e, sustengu zen eta bazter egoiten denak bazter geogeuak eta habo egiten betu eta erran ezake e eta mm, e, gaztia dela Euskal Herriko gehua bai eta ipar eta Euskal Herriko unibertsitaten eta uh, formakuntza zentruen harremanak garratzen diela adibidez udalbiltzain bidez ebai. Oste uste dut, eh, tartetxo bat hartzen aldugula, sozo denen arteko debate hunen eh, sustatzeko, sei eh, hauta gaiek hitza bat duzue, xaharra gazteak, menturaz, aipatzen aldugu dugu ere osagarria, osagarria, sozial arloan sartzen da ere, azken egun hauetan entzondugu baigorein osagarri etxe bat irekidela, badakigu beste eskualde batzuetan ere zailtasunak direla medikoen hurbilarazteko, atxikitzeko eta beste, eta nahi duzuena ipatu, uh, eh, edo jardoki, itza emaiten uh, dauzuegu, ordean itxaro zurekin hasten gira? Hame, ba, uste dut, eh, arazoa dela uh, berriz ere, ni alduniz uh, sozial lagloan, uste dut, hainbat uh, paleta bat badugura sozial lagloan direnak, eh, laguntzak eta bar, eta uste dut egokitu behar direla erri-zerri kasik, eh, egin behar da erri-zerri egokitu ze um, ze galdera badiren eta galdera horiek nola ierdakoki, ierdoki, hori da. Ara, batzu izanen dira, ez dakit, gero berda zatitu ere bai, iria eta baita ere... Eh, Uh, bon, kasuan ez dira behar berdinak izanen adibidez doni bare gara zertzen bali madut eta urepele, ara uh, bi behar diferentak izanen dira urepelen izanen dugu adibidez zaharrekilako nola zaharrak berbada okupatu eta iri txiki hoietan beste behar batzu badira, eh? badira beste egistasunak gure pelen izizuzenak. Oion da gehien bat, ni behi zeldu niz uh, eh, zaharren arloan zeren ez dut anitz mintza, eniz mintzatu hori buruz, nola egukitu egiz egi ikusita ze behar diren. Baina guretzako ala ere, eh, ea jotaren eh, izenean hori egiten dut, behi ere lentasuna gure ustetan gazteak dira, eta sozial ahloa egiten dugunean, ekonomia nola baita sartu behar dugu. Gutien mintzatu direnen artean, Jacqueline Sardon irreti, eh, ohar bat, jardokitze bat, goiztean egin galdera bat pepelari erantzunik gabe egon momentuko benamanen diogu itza, sozial arlo hori buruz. Alors au niveau social, le département évidemment c'est la, la, compétence majeure, mais on a parlé de l'enfance, on a parlé de, des jeunes, des vieux, mais on n'a pas parlé des collèges. Et les collèges, c'est quand même la compétence aussi qui revient à part entière euh, euh, au, département. Donc c'est quand même euh, les collèges aussi ben, qu'il faut, rénover, qu'il faut chose qui a été faite quand même et qu'il faut continuer à faire. après évidemment le travail. C'est sûr qu'il faut qu'on garde les, jeunes. Déjà, on a une zone agricole importante, donc il faut aider au maintien. On va parler du, volet économique hein, ah après. d'accord. enfin, pour moi, garder les jeunes, c'est malheureusement lié aussi à l'économie. Mais c'est aussi avoir des services pour garder les familles les services. Bon, il y a des efforts qui ont été faits aussi au niveau des transports pour les jeunes sans emploi, pour les personnes âgées, les transports molléon euh, Moléon-Bayonne à 2 euros, euh, le transport qui, relie euh, Bayonne à Saint-Jean-Pied-de-Port en cohérence quand même avec la région et les réseaux ferrés. Bon, n'est pas souvent qu'il y a un équilibre à ce niveau. Donc, au niveau social, je pense qu'il y a... Mhm. On n'a rien, je pense, à reprocher et je souhaite que ben, nous ou les autres euh, face au temps qu'on a fait en trois ans. Pepe, là, est-ce qu'on fait assez e, egiten dugu askilan, hein? preseski servitzu publikoen atxikitzeko. Ikusten da, bai, euh, bai jorin eta taratzen ere, postarien eta servitzuak ere, lan jerean euh, ezerria direla, beste sail batzuetan ere, e, departamentoa haide askilanean hortan. Bon, uste dut eh, departamentian eta kompetentzean eh, handien eta ibaten uh, bainan, bainan nahi dut bi gaizaeran eta jabirki. Lehenik ikusten dut somaitek laurtez da lehen dakaigua yuken eta ahazten dutela eta juten nira oso gibel Aitzina juteko, berriz, uh, ustez, bestek eta atzeiten, eh, nula, la urtez, uh, uh, jamanik izan dien gaizak. Nik eraiten haldut bi gaiza. Transportetan eraiten dugu, bai, ataratz eta baiunen artin, bi euro ekilan, egun, uh, gaztik eta beste jantik ere, ibilten aldiela, eta egun hoz juten, hoi gaiza izigaria da. Uh, izan, izan entzen, uh, lantegien eta hoen ekilan sartzia. Bon, ez da bono eginik, uh, eh, uste dut beharko den indar eh, handi bat hortan egin. Geo, uh, eh, hauretan eta haurtsipietan, uh, aipatzen da gehizahanik, eta kresetan uh, uano gehiago, uh, ahazten die, sumaitek, igan urtin, letea bat izan dela kreserbuz, eta uano eskalerieko kreserbuz, iberuoko eta garazi baigurik uh, kreserbuz, eraiteko, uh, konvenzioni eta hoita hamar mila euro galduko ziela, eta hoiek behar izan die, ahal bezala ekilibria etzaman. Atzo hozin bada eletea eh, bat eraitez mentu, zerbait egien gunila, uh, aratzen maiteko, beroita hamaretaik, beroita hamarila, eh, ezin txakin nula kalkule egien zen Nik uste dut, ga, gazten begiatzeko behar den lagungua oso bat izan, bai, labontxaldetik, bai lantegin aldetik, bai heben, baliatzeko guen Euskal Herria. Eta hoi ez egiten, ez dakit norek egin ninguen partez, kontseilu horokora da hyanenik, haute txien eta jenten hyanena. Eta han behar dugu egin. Denek ahazten die hoi. du, e, ez duzula aski egin oktan? Nik, nik uste dut lan egin dugula, eta la urtez, umaitek bareatu diela hoi, eh, nahi gabez, e, nahi gabez, ikusi gabe, ustez eta teknik kalai handi hoiek, uh, uh, pentsamentuka, eh, guia beno, haute txiela beno, ez, da izan, mementoik, uh, pentsamentuka horokor bat unik aiteko haute txien artin. Eta hoi, uh, domazle, gari da, ene ustez. Pierre Txikopar? Mo, j'entan tous les candidats. Enfin, euh, ils ne feront pas plus. Ils ne feront pas plus parce que d'ici 2017, on va ponctionner 28 milliards d'euros sur les finances des collectivités territoriales. Alors celui qui vous dit qu'il fera plus que l'autre, c'est un menteur. C'est un menteur, ou alors il faudra qu'il prenne aux uns pour donner aux autres. Donc il y aura des choix à faire. Et nous, au front de gauche, dans ces choix-là, nous serons, comme je l'ai dit en préambule, tout le temps du côté de l'humain, replacer la personne au centre des préoccupations. Parce que de l'argent, chose, c'est ça qui commande, il y en aura moins. Donc voilà, c'est même, même pas budget constant. Beharko mm. dira, lehentasunak argitu. Bistan dena. dira lentasunak La personne, l'humain, son développement, écouter les aspirations des citoyens. Il y a beaucoup de choses qui montent de la société civile, certainement on s'investit beaucoup moins dans les partis politiques et beaucoup plus dans des mouvements contre ceci, contre cela. On devient une société d'activistes. Mais il faut écouter ces activistes sans doute et euh, porter euh, les messages et euh, les mettre en application. Olivier Carrasco, les lortan euh, comme vient de dire Monsieur Tchekoupa, euh, la santé, bon, on ne touche pas, mais c'est vrai qu'il va falloir être très vigilant, il va falloir se battre parce que les finances, euh, les financements seront à la baisse. Donc attention, la santé, on ne touche pas, mais à peau, quand les élus qui seront à peau, il va falloir qu'ils défendent le bout de gras parce que ça ne sera pas évident. Donc comme, attention, attention, ça sera très très important. Après, il y a beaucoup d'outils qui ont été mis en place, il faut qu'on les, il faut les conserver il faut aller dans ce sens-là. Euh, les personnes âgées, eh donc euh, il y a déjà le, HAD, euh, et les aider dans leur démarche également. S'il y a des dossiers à monter, il faut aider à monter les dossiers pour ces personnes-là. on a oublié de dire quand même que dans les hôpitaux, aujourd'hui nous avons des malades d'Alzheimer, il manque des places, liste d'attente, depuis 5-6 ans il y a des listes d'attente, nous avons des personnes qui sont à 200-300 km de notre territoire qui attendent une liste loin de leur famille. Et là, il y a urgence. Donc euh, voilà, euh, c'est pour ça que j'ai voulu rebondir, euh, Monsieur Miranda, quand je dis qu'il y a des dossiers ou que nous avons des projets dans les hôpitaux qui durent sept ans, c'est plus possible. voilà. Bada, xal behezi bat, etxetan dien jenter politika horrokor bat jaikik izan da bena hoi hobetu behar dugu. Diala, bi urte egin ginean etxarri formakuntza inkesta bat, eta familiek bereziki erraiten zien hobeki sustengeik behar ziela, etzakiela jenten hartatzen, etzakiela nula igi, etzakiela nula jahaik eta bar, beraz bada formakuntza xalian gaiza hanitz egiteko familiek bontat egunez egiten die eta dinetakoek haitatu bali badia etxene egoitia, zor deiegu eta politika horrokoak zor deie etxen baldintza hunetan egon ditin. Uh, gaizabat, aipatzen da nahiz eta izanik hor politika guai hartzino desertifikazio medikal, desertifikazio rural, gue emik bedezi eskazetan dia eta guai eginik den uh, basena eta behoain arteko eh, kontratu berezio xagarri haibuz, hoi behar dugu atxuru toki sustengu eta bordelen entzunazi bedezi ikabe ez dela bizik mendigune juntan eta bestetan ez. Eta urrentzeko erranezak egaizabat eh, egun ukendu guano kaf hainetako um, mozio eskentza bat uh, da baiunaik Badaki uh, badakigu uh, CPM CPAM lanje jandela baiunaik uh, juiteko ordin nula egin informazio jenter bus ahalbez hain hulian eh, ehun kilometrota juiten badin badia kesahoietako langileak. Ez da zentzu hunian eta hoi behar dugu atxurutok eta gorak egin nahi dugu. Euskal edabideen uh, eh, emankizuna segitzen duzue eh, departamentuko bozak Euskal mendia uh, boska eremuan gira, nahi ginuen ala ere somait minutaz aipatu ekonomia arloa, naiz ekonomia eskumen tiki bat iz, galdituko den departamentoan iduriz. Hala ere, uh, eh, iru, bi irukotetan bakoitzari galdera bat, orduan lehen irukotearen zat eh, Itxaro, Pierre eta Jacqueline eh, Sardon irriti. beraz, nola egin ekonomia bultzatzeko Euskal Herri barnek alde juntan, mendi, Euskal Mendia zonalde juntan, aipatu menturaz lana, ekonomian, lanari, ekonomian lanari lotua baita, teknologioa berriak, horiek ere sartzen dira departamenduaren kompetentzietan, pixka batean, beraz, zer da zuen ikus moldea hori buruz. Minuta batez, orduan, hasten gira uh, Pierrekin. Déjà, la, la compétence économique, euh, on risque de la garder à un an, un peu plus peut-être, mais guère. Donc, euh, durant ce bref passage, euh, nous favoriserons euh, les structures euh, au niveau de l'attribution de subventions, parce que c'est euh, le principal levier qu'emploie le Conseil général. Euh, favoriser les entreprises de moins de 10 salariés, enfin c'est un chiffre, hein, parce que c'est quand même elles qui réagissent le plus vite, et c'est celles qui embauchent un par-ci, un par-là, et c'est important que ce, tissu artisanal soit maintenu. Euh, pour les entreprises plus importantes, il faudra tenir compte euh, de l'employabilité des jeunes dans celle-ci des femmes, euh, du dialogue social dans l'entreprise. On ne va pas subventionner des négriers. Et euh, je pense, moi, la, petite structure dans ce, coin-là, la favoriser euh, en priorité. Un mot sur l'agriculture quand même. Euh, si on veut garder le même tissu d'exploitation agricole, il faut poser la question de l'installation. Et si on pose la question de l'installation, c'est celle des cadres familiaux parce que la démographie étant ce qu'elle est, si tu n'installes pas des cadres familiaux, tu vas perdre des exploitations. Donc là, ce que nous porterons, c'est un débat, même pas à l'échelle des communautés, des communes, parce que c'est trop grand. Il faut que le débat soit porté dans chaque commune, que, euh, que les gens se rassemblent et discutent de l'occupation des terres agricoles dans leur commune, pas seulement les paysans. Et de là, on peut fixer des objectifs parce qu'on va beaucoup parler, beaucoup parler de choses et d'autres. Mais à un moment, il faut fixer des objectifs. Moi, je pense qu'une installation de HCF par commune sur le mandat, pendant euh, sur le mandat qui va durer six ans. Euh, ça équivaudrait à installer donc euh, une soixantaine de personnes. Ça fait déjà un joli village. Borda, Oh. <laughs> Ada, itxaro ginda, itxaro petar, zuri itza barkatu. Ez ez, tranquila. Ekonomiari buruz, eh, guretzat da, mm, eh, gure partiduan ekonomia da lehenbiziko basea, eh? eitsi bat ere ekitzen denean lehenbizi uh, basetik hasten da, eta badakit ekonomia ez dela departamentuaren ahaluan sartzen, baina berriz ere elduniz lujalde kolektibidadea edo egelkarguak uh, prefetak eskaini duen estruktura hori buruz, eta guretzat eh, ekonomia mm, da lehenbiziko gauza, ez da mitzatzen al eh, sozialaz ekonomidik ez bali madugu. Ara, eh, da lehenbiziko gauza hori da, ekonomia. Ordion, ekonomia guk bultzatzeko nahi duguna eta eginen duguna da Euskal Ekonomiaren garapenako estruktura sortu. Zer nahi du horrek, um, bigi ahlotan eh, lanian eh, nahiko genuke eh, martxan ezari ez, lehenbizi bere um, Euskal Komunikaren garapeneko struktura horrek izanen luke helburu Uh, atik zetara enpresa edo sortu nahi dituzten enpresak laguntzia. Adibidez, esplikatzen naiz. Um, Kontseilu bat berbali bada enpresa bat muntatzeko, joan behar da zizi ira, joan behar da eta zizi gainera Mm, ez ditugu persona batukanen, baina bi edo hiru eta ez dakik honorekin mintzatuko giren, hori nahi dugu hori gure esku izaitea. Um, bai marketing mailan, kontabilide de mailan, publizita de mailan, edo zain ahlotan kontseiruak emaitea. Eta bukatzeko ekonomiari buruz, uste dugu baita ere egizegi egin beharreko lan bat dela, ehm, garapen estruktura horrek eginen duena, da ikustea gazteak zertan ikasten nahi diren, gure gazteak, gure egitako gazteak ze ikasketa ari direan egiten, eta horren ara ebe proposatu ja, zerbait entolatzen alduten uh, eh, enpresa munduan. Ara, ahi gari edutzen zaigu, eh, bai osasuna, bai soziala, bai, eh, bai kultura zere mintzatzea, ekonomia, ekonomia ez bali madugu gure eskutan, eta hori eskutan eku ibar dugu. Jacqueline Sardon-Hurruti, nola egin ekonomia bultzatzeko, gure zonalde untan, eta bestetan mistalena. Alors dans notre zone